Salam, je li neispravno i haram da mlada ženska osoba pokrivena zbog e, hitno, hitnog e, stanja bude pregledana u bolnici od strane muškog ljekara? Ovisno od bolesti. Znači, ako je u pitanju zdravlja i život, u takvim momentima nužde je obaveza u prisutu mahrama, znači nije zabrana. Ali ako je neka lakša bolest nešto, onda neće se izložiti tome i trebati će sve da, znači, bude u poziciji da ne bude u momentu, znači, pregleda neko, neko da bude osoba, znači, njenog pola.